dva mesiace tu máme jar, hoci teda ono je to také všelijaké, chvíľku teplo, chvíľku zima. Boli časy, keď jednoducho sneh zmizol a už bolo jasné, že si kabáty nebudeme potrebovať nechávať niekde na chodbe pripravené, lebo na druhý deň zase bude mrznúť. Ono sa nám to v tom ostatnom období tak trošku premiešavá, a nikdy nevieme, či ráno pôjdeme len vo svetríku alebo nejakú bundu treba a to nemyslím teraz na daždivé obdobie než sa dostavia výraznejšie teploty pre mnohých tiež nie ľahko stráviteľné asi zrejme si musíme ešte chvíľočku počkať ale už to vyzerá byť nádejnejšie mesiac pred nami, čo sa týka jary, potom leto, jeseň, zima a tak ďalej. Ale keď už máme také chladnejšie počasie, tak sa to zvyčajne začína spájať s niečím, čo si dnes hneď takto v úvode tajomstiev zdravia budeme aj rozoberať. Inak pekný dobrý deň vám z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. No a tým mojim partnerom tradičným po telefóne bude aj dnes v 337. Peter Planieta. Dúfam teda, že sa počujeme. Dobrý deň. Áno, áno, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Tak, sme radi, že sme opäť v spojení. Nič nového na svete, tajomstva zdravia opäť vo svojej podobe, aj keď verím, že obsahovo zase trošku obohacujúcejšie ako tie predchádzajúce a v niečom aj iné. Ja by som to v rámci dnešného termínu rád prepojil s tým, čo pripomenula aj predchádzajúca relácia a pán Planeta, asi budete mať o čom hovoriť, lebo čaj ako taký je e, niečo, čo aj u vás predpokladám je veľmi často na stole. Dnes by mal byť Medzinárodný deň tohto nápoja, aj keď najskôr treba nejaké tie lístky, nemyslím teraz e, autobusové <laughs> alebo vlakové, ale čajové lístky správne vylúhovať a niektorí si do toho zvyknú pridávať aj med, iný cukor, čo by možno v takom nápoji ani nemalo byť, ale vy máte na to svoju vlastnú verziu. Takže keď čaj, v ktorom období ideálne, prípadne predpokladám, že sú aj ľudia, ktorí by po čaji ani siahať nemali, lebo im to môže skôr uškodiť, nie? No, čo sa týka o čajoch, uh, sa dá rozprávať veľmi veľa. Samozrejme, záleží, z ktorej strany sa na to pozriete. Nesmú byť lebo... dvojnohé tie čaje. Áno, áno, áno, lebo keď prídete na východ a, a spýtate sa, máte čaje? A on povie... <laughs> áno, dve servírky tuto. hej, hej, ste neprišli do bordelu, počúvajte. <laughs> ste v bare, alebo, alebo v kaviarni Takže záleží, uh, tie slova dávajú vždy rôzne významy a tak ako s jedlom je to veľká alchymia, tak aj čaj a jeho zloženie je druhá veľká alchymia a na to, aby človek všetky tieto súvislosti pochopil, tak hovorím, že ak chce byť niekto odborník, tak v podstate tie čaje potrebuje študovať celý život, lebo nedá sa, aby, dajme tomu, jedna osoba bola dokonale schopná a zvládala všetky úrovne, či už uh, napríklad výživové pohľady, uh, bylinky, čaje, koreniny, doplnky, to znamená, tie oblasti sú veľmi široké, tak ako napríklad sú ľudia, ktorí sú takí, že univerzálni a vedia si postaviť dom, ale Uh, sú ľudia, ktorí sa špecializujú, že robia uh, obklady kuchyň či týchto kúpeľní a záchodov, robia kakličky, niekto robia omietky, niekto robí hrubú stavbu. Čiže takisto by sme vedeli tie byliny takto rozdeliť a ak chce človek odborníka, tak je ideálne vstúpiť do nejakej čajovne, kde nájdete majiteľa, spýtate sa, že v prečo uh, on založil tú čajovňu a on vám porozpráva príbeh, ak tam bude príbeh za tým, že viete, chcel som zarábať, nikto tu čaje nepredával, no tak som to tu začal robiť. Takže takým človekom sa ani radiť nebudem, ale ak vstúpite do čajovne, kde tam pán vám porozpráva príbeh, viete, vždy som miloval čaj a čaj môže pôsobiť takto, takto, takto, tak som sa rozhodol, že toto budem ľuďom zdieľať, budem ich o tom informovať. No a taký človek vám o tých čajkoch bude vedieť porozprávať e, veľmi veľa informácií, lebo v podstate každá bylina, každý čaj má rôzne zdravotné účinky. Samozrejme, čo robia väčšina ľudí, príde a povie, že čaj je bohatý na nejaký, niektoré typy čajov na kofeín, je e, bohatý na antioxidanty, flavonoidy, v podstate nejaké vitamíny, minerály, ale to je nejaká všeobecná poučka, ktorá vôbec nehovorí o tom, že akým spôsobom to používať a akým spôsobom používať správne, lebo napríklad ja z môjho pohľadu som už mal na konzultácii osoby, ktoré pitím čaju nesprávneho typu a nesprávneho množstva si spôsobili, že mali závažné zdravotné problémy, že ten človek bol a to pil zelený čaj, čo sa tvrdí, že zelený čaj je zdraviu prospešný, že to by sme mali denne piť. Len tá pani to zobrala tak z, zo súdka, kúpila si pol-litrový krígel ráno, na obed, večer pol litra zeleného čaju. No ale zelený čaj má veľmi silnú yin energiu, takže on uvoľňuje organizmus, takže ona sa prirodzene dopracovala k tomu, že mala bolo jej permanentne zima, bola často unavená, mala problémy so štítnou žľazou, klby ju začali bolieť, trávenie sa jej zhoršovalo. Čiže toto je aj výsledok toho, keď si niekto len tak zobere a teraz si prečíta, že ty brďo, aký, aký výborný, toto je čaj na srdce, a začnem ho piť, lebo doktor mi povedal, že mám problém so srdcom, ale vy neviete, čo presne ten čaj robí, aké má účinky na to srdce, môže ho stiahovať, môže ho rozširovať, môže rozširovať cievy. Ešte vám ho rozpumpuje riadne. Alebo rozpumpovať, môže byť, že keď vyberiete lieky na riedenie krvi a začnete piť čaj, ktorý vám tú krv nariedi ešte, tak si môžete, tak ako to povedal Peter Kršiak, vytvoriť vážny zdravotný problém. Preto sú čaje, ktorými si neviete ublížiť a to sú korenisté čaje, obrazne povedané, nemalo by sa to volať, že sú to čaje, lebo definícia čaju je, že pochádza z nejakého lístku alebo z niečoho takéhoto. To, to samozrejme nepoviem presne definíciu, lebo ja nie som ten čajičkár, že e, keď že chcem sa niečoho napiť, tak si poviem, idem si urobiť čaj. Ja vo väčšine prípade pijem vodu a korenisté čaje v úvodzovkách, lebo korenia vám nevedia vytvoriť chaos. Čiže keď si urobím čaj napríklad, že fenikel, anís, to sú byliny alebo korenia, ktoré podporujú trávenie. Potom je napríklad kurkuma, škorica, zázvor, samozrejme so Škoricou a so zázvorom treba opatrne, ale keď si zoberieme, že niekto si povie, že OK, ja pijem žihlavový čaj, alebo ja si striedam čaje, že raz natrhám takú bylinku, raz pijem repikový čaj, raz pijem kamilkový čaj, raz taký čaj a niekto si povie, že vytvorím harmóniu, no nevytvoríte. Môžete vytvoriť nerovnováhu, lebo tie bylinky, tie väčšinou tie bylinkové čaje, niektoré typy zelených čajov mali, majú veľmi silnú yin energiu a zase niektoré e, čierne čaje majú yangovú stiahujúcu energiu a nemôžem si povedať, že no dobre, tak jeden zelený deň, jedenkrát si dám zelený čaj, druhýkrát si dám čierny čaj. To je ako keby ste prišli a začali brať lieky, že jeden deň si dám antibiotika, druhý deň si dám acylpirín a proste takto to sa s tým hrali. Máte to ako lentilky, že teraz si dám žlté a potom budem jesť červené. Preto v podstate my sme mali na Slovensku úžasných bylinkárov. Samozrejme, tá hĺbka tých bylinkárov bola počas uh, tej dávnej doby uh, zničená cirkvou, lebo v podstate to boli kacíri, to boli šarlatáni. No, no, takže, bosorky, ježibaby. Bosorky, ježibaby, lebo vedeli bylinkami vyliečiť, to dokáže iba Boh, takže v podstate to treba upáliť. Takže taká tá hĺbka tých bylinkárov, čo boli na Slovensku, podľa mňa vymrela, ale samozrejme sú nejaké také tie malé korienky takého top bylinkárstva na Slovensku. A ak je niekto bylinkár, tak by mal ísť do hĺbky, že ja keby som si mal kúpiť nejaký bylinkový čaj od nejakého bylinkára, tak sa spýtam, že aký čaj by ste mne odporúčali. No a on by mal prirodzene vedieť, že OK, pre vás je vhodný takáto bylinka, ja, no a dobrý bylinkár vie, že napríklad tá, túto bylinu uh, trhá v tejto sezóne od takéhoto dňa do takéhoto dňa v tomto danom mesiaci a v takomto čase. To znamená, že on vie a pracuje s tými prírodnými zákonmi a ja, čo som mal známeho jasnozrivého, tak on povedal jednoduchú vetu, že ak ste výborný bylinkár a rozumiete bylinám, tak jednou bylinou môžete liečiť všetky choroby sveta. Takže ak si ľudia myslia, že popíjaním bylinných čajov alebo nejakých čajov, že prídem do obchodu a teraz si poviem, aha, tak toto je na obličky, výborne, budem to piť a zlepší sa mi stav obličiek, to je len krátkodobá záležitosť a nie vždy to musí zabrať, lebo môžete si rozladiť zase iný orgán, Takže byliny sú veľká alchymia a človek také tie miešané čaje, napríklad aj my máme v predajni e, nejaké byliny a bylin, byliné čaje, ale ja nie som ten, kto by prišiel a človeku povedal, že viete čo, určite pite toto, lebo toto vám zabere. To, čo máme v praxi overené, my spolupracujeme s firmou Serafín, takže oni tie bylinky majú dobre namiešané a urvecké čaje, čo máme. Viem, že tieto byliny fungujú. Prečo? Nemám to z vlastnej skúsenosti, ale sestra má na Orave obchod. No a samozrejme tam ľudia nechodia, že oni si prišli zmeniť stravu a zmeniť život a teraz idú zdravo jesť, oni väčšinou hrajú, hľadajú nejaký čajík, čo im pomôže, na, lebo im je ťažko po nedelnom obede, alebo hľadajú nejakú bylinku, lebo ich začali bolieť kolby. Takže môžem potvrdiť, že tieto, či už sú to byliny, byliné čaje, alebo tinktúry, alebo uh, tie ajurvedské čaje, že fungujú a zaberajú ale treba vždy myslieť na to, že musím sme nájsť koren tej choroby, zmeniť systém strávovania a potom môžem použiť tinktúru alebo nejaký čajík na harmonizáciu. No, ono je to, ako ste už povedali, jedno slovo, že alchímia, pripraviť e, naozaj správne čajový nápoj, nie je určite jednoduché. My tu máme na Slovensku aj rôzne pizzerie, ale keby to videl majster v tomto odbore, tak by sa chytal asi za hlavu, čo všetko my sme schopní pomenovať pizza. A podobne na tom asi bude aj čaj, mnohí sa v tom strácajú. Už len farebnosť je pre niekoho e, niečo, keď sa škrabe na hlave, že čo si vybrať, že zelený, čierny, biely, žltý a tak ďalej. A potom aj krajiny pôvodu, gruzínsky čaj, čínsky, indický, ten cejlónsky alebo zo Sri Lanky, japonský čaj, E, slovenské čaje, to nejak veľmi nie je v popredí, ak vôbec máme nejaké, lebo neviem, či ten lipový čaj je, sa dá počítať, že to je slovenský, alebo k nám tiež len doputoval a receptúra z niektorej strany. Ako sa v tom vlastne zorientovať? lebo nájsť správny pre seba je komplikované a, a dokonca aj objaviť čaj, ktorý nie je vhodný pre toho, ktorého popíjajúceho, to asi človek zistí väčšinou, len keď si už potom naleje a začne to popíjať. No jedna z vecí, že určite by som nekupoval čaje väčšinou v nejakých hypermarketoch a v lekárniach, No aj to je tiež jedna vec, že niektorí majú radi tie sáčkové, lebo to je jednoduché, nechám si zohriať vodu, zovrie mi, strčím tam sáčok a mám čaj. Iní preferujú tie sypané, čo no, je v podstate je jeden... to isté, len, je to, len to nie je v sáčku. Není to to isté, a, lebo samozrejme, niektoré môže byť, že to, keď je ten istý výrobca, že to je sypané a to je v sáčku. <coughs> Pardon Dajte si čaj trošku, lebo... Áno, dá, dám si čaj, čajku. Zadala mi slina. No. Takže, čo sa týka toho, v podstate tie táčky, v ktorých sa tie čaje nachádzajú, tak dneska je do, dokázané, že oni sú chemizované, Takže preto niektorí ľudia si kupujú tie sypané čaje. No lebo premýšľali nad tým, že prečo sa vlastne tento sáčok vo vode neroztopí, že, že sa nejak nepotrhá, niečím asi bude napustený. A tam je viacero ako keby faktorov, že ak ste fakt milovník čaju a chcete ísť do hĺbky, no tak si to proste naštudujte. Ja nie som ten, tá osoba, ktorá by som až tak miloval popíjanie čajov, že by čaje boli pre mňa nejaký rituál. Ja keď napríklad sedím s kamošom alebo s... Borovičku, idem... áno, borovičko, to je jasné. Áno, áno, borovič vždy. <laughs> no už, už je lepšie si dať nejaký čaj, ako si dať borovičku. Alebo čaj s rumom. no, alebo čaj s Kde rumom. Kde je stále viac rumu a rumu. áno, áno, tak keď prídete domov a vidíte drahého, ako sedí a on poviem, drahá, ja pijem, ja pijem čaj. <laughs> Takže, a, a áno, ešte tak noblesne to povie. <laughs> Áno, áno. Prežil som na čaj, takže a keď prídete a <laughs> povoniate ten pohár, tak si myslíte, neviem, či to je rum alebo čaj, takže aj tak aj tak šera, aj tak šera. Ako sa áno, aj neverný sa takto ospravedlňuje. Ja som síce bol na čaji, ale o piatej dráha. Áno. Takže v tomto prípade a, určite je veľmi dôležitá kvalita tých čajov a preto ja hovorím, ja nie som zastanca toho, že by som si išiel niekde do lekárne alebo v hypermarkete kúpiť a, čaj, lebo tam predávajú tie najlacnejšie verzie, aké môžu. A zoberme si, že keď už prídete niekde do čajovne, tak on vám vie po, porozprávať a popísať. A napríklad v určitých krajinách tie najlepšie čaje sú zakázané vyvážať a tá cena toho čaju je tak vysoká, že Slovak by si to v živote nekúpil, ale ten čaj má obrovskú kvalitu. Ak ste niekedy videli nejaké japonské filmy, tak väčšinou tam vidíte taký ten čajový rituál, že to nie je o tom, že zalejem si vody, voda mi prevrela, teraz si to tam zalejem, luhujem to nejako, potom to vypijem, že oni majú v podstate tí odborníci na čaj dokážu vám presne povedať, aká teplota vody, ako dlho sa to má lúhovať, koľko výluhov toho čaju si môžete dať, ako to kombinovať, aby ste dostali ten najefektívnejší účinok, lebo ak to robíme tak, ako to robí väčšina Slovakov, zalejem, nejak to luhujem a zabudol som na ňo, tak ten čaj vám e, určite nemusí byť úplne top zdraviu prospešný, v niektorých prípadoch vás môže rozlaďovať, ale vždy je to lepšie, keď pijem hociaký čaj, ako keď si dám borovičku alebo nejaký alkohol. <laughs> Je to individuálne asi. <laughs> No preto, lebo každý alkohol zabíja mozgové bunky a ničí obličky a pohlavné bunky, čo obličky sú zdrojom našej životnej energie. Čiže ten čaj, nejaký možno mierny, menší, väčší e, zmetok v tom teli, teličku narobí, možno niektorý bude jemne prospievať, ale nenarobí tam chaos, ako niekto si povie, že no dobre, dobre červené víno je lepšie ako taký čaj z hypermarketu. No tohto ja zastanca nie som. To je lepšie si dať nejaký čaj, ako proste piť alkohol, lebo je jedno aký a je jedno aké štúdie sú okolo toho, ale určite keď si má človek vybrať, že nejaké kvalitné červené víno, na nejaký kvalitný zelený čaj, tak červené víno sa nehrabe na ten účinok toho zeleného čaju a pôsobenie na ten organizmus. Takže je na každom človeku, čo si vybere, akú cestu. A samozrejme v 25 je úplne jedno, že či to je borovička, alebo vínko, alebo rumík, alebo čo, že či som vychlastal liter, alebo dva to nie je až také podstatné v 25 ale podstatné je to v 60 že tam potom vidíte tie výsledky toho života a toho popíjania alebo nepopíjania tých vecí, ktorý, ktoré ľudia konzumujú alebo nekonzumujú. A tu je to, prečo by sa človek mal zamýšľať, lebo naše telo nie je smetisko to nie je, že uh, smetiarské auto, že to všetko použuje a potom to vypluje niekde. Naše telo, čokoľvek konzumujeme, treba rátať s tým, že buď nás to posilňuje, alebo nás to oslabuje. A čomu by som asi sa výraznejšie vyhýbal, keď už tak, tak sú ovocné čaje, tie budú na tom asi podľa mňa najhoršie. Samozrejme, keď kúpite niekde čajovní zacestypaný nejaký ovocný, kvalitný čaj, tak ten vám môže v lete prospievať, alebo ľuďom, čo majú veľa ohňa aj v zime. Ale štandardne, keby som mal ísť, takže postupne nejaké, e, nejaké také, že najhoršie z tých čajov, tak určite by tam na tom vrchole boli ovocné čaje, lebo to máte ovocie chemizované, také usušené, plus do toho sáčok, e, keď to je stypané alebo keď to je balené. Takže tá kvalita bude najnáročnejšia a samozrejme ovocie má najväčšiu inovú energiu, čiže bude viac inovať ako nejaký kvalitný, dobrý zelený čaj. Potom niekde budú také tie komerčné čaje, čo ľudia kupujú a jedno, že či to je lipový čaj, ale kúpim ho niekde. No má to pekný obrázok hlavne na obale. No a oni vám tam napíšu pri náče a prechladnutí, to mhm. znamená, že ako výborne to Priedušky, zaberá, dobre že... lieči priedušky. Áno, len záleží, ako oni ho pestujú, ako ho monokultúrou pestujú, čiže majú na to nejaké skleníky, polia, kde to tam proste takto pestujú, potom prídu, pokosia. Keď si pozriete, ako sa napríklad v niektorých krajinách, ktoré sú špecializované na tie topčaje, tie, tie byliny zberajú, tak tam vám nepríde kombajn, že to pokosí. A tam to normálne ručne ľudia mm. trhajú a trhajú tie najkvalitnejšie čajové lístky. Takže toto je v podstate verzia 2, taká, čo by som sa vyhýbal. Potom sú Uh, možno tie klasické komerčné nejaké zelené čaje, lebo zelený čaj celkovo je veľmi jinový No a potom sú naše nejaké bylinky, ktoré vieme používať. No a samozrejme ideálne je, keď chcem nejaký čaj popíjať, no tak si nájdem človeka, ktorý sa v tom vyzná, ktorý je fakt, že bylinkár, že poznáte, že vám odporúčia, že tuto je babka bylinkárka, táto robí 50 rokov, tak ona vie, ako čo, Eh, aká bylina vám môže prospieť a keď sa jej spýtate, že prečo vlastne robíte s bylinami, tak ona vám za tým povie príbeh. Takže ja keby som išiel a kupoval si nejakú zmes bylinných čajov, tak je to v podstate takáto postupnosť, alebo a ešte medzi babkou bylinkárkou a takými tými komerčnými čajmi hypermarket lekáren sú bioobchody, kde predsa tí e, dodávateľia do tých bio, v podstate tí, čo dodávajú do bio obchodov, ich nenájdete v hypermarketoch, ani v lekárniach, samozrejme v niektorých výnimočne nájdete, keď je to jedna súkromná lekáreň, kde je lekárnička, ktorá sa snaží vyberať si kvalitne dodávateľov, takže tam máte takéto tie rozdiely Takže tam by som si ešte vedel niečo vybrať, vedel poskladať, no a v podstate treba premýšľať, že čaj je liečivo, že to nie je taká vec, ktorú si tak len dám. No a potom posledný záhul je, keď ľudia začnú, že do čaju pridávať med a takéto srandy, lebo med je liečivo, med by nemalo ísť samozrejme do horúceho čaju, zase keď aj, je tam aj citrón ešte sa tam zvykne dávať. No, napríklad aj citrón, ktorý chladí, čiže keď dáte do zeleného čaju citrón, med, no tak to dostanete do ešte väčšieho inu a poviete, ale ja to pijem na to, aby som bol zdravý. No toto vám <laughs> zdravie urč pri možno mm. 5% chorôb by mohlo pomôcť, ale pri ostatných vám to teda fakt nezabere. Tak ja si viem predstaviť príbeh, že vôjdem do predajne, kde mi majiteľ vyrozpráva svoju cestu životom a že má čaje rád už od puberty, dokonca aj manželku spoznal ešte ako čajočku No a máte tam tie dozičky sklenené, v ktorých je nasypaný čaj a zrejme asi aj ten má určitú životnosť, potom si to človek v sáčku papierovom donesie domov, najskôr otvorí ovonia, alebo aj tá vôňa niekomu dokáže navodiť správnu atmosféru a tam už potom začína samostatná verzia, lebo nie všetci vedia, koľko si toho majú do tej šálky dať, aby si vyluhovali a aj ako dlho môžu vlastne lúhovať ten čaj a ako dlho môžu mať v tom sáčku ten čaj, že ja neviem, asi dva mesiace to asi nikto nes, nejak neskladuje. Nie ste vy asi zrejme čajový úplný expert, ale taký základný na nejaký plánik pre prípadného záujemcu o takýto nápoj, ak vieme dodať, skúsme, že čo je najideálnejšie, aj ak, do akého e, pohára, do šálky, alebo do skla, alebo do čoho to je dobré si dávať prípadnú prísadu? No ideálne je uh, ísť do takých tých uh, čajovní alebo čajových obchodov a tam vám ten predajca povie celý ten príbeh k tomu čaju, presne dávkovanie, akou teplotou ho máte zalievať, ako dlho by sa malo lúhovať, lebo každá bylina, každý, každý čaj má úplne iný, iný postup. To znamená, že nedá sa zobrať si napríklad ajurvedský čaj alebo je Ivan čaj, čo je také, že z vrbovky na obličky, alebo zelený čaj, alebo puer. A teraz rovnako mať postup, samozrejme rovnako trva, trvanlivosť, rovnako balený, čiže toto sa nestane. Preto, keď človek chce tým čajom rozumieť, tak potrebuje hlavne zistiť, eh, že čo, ktorá z tých bylín alebo ča, toho druhu čaju je pre ňoho vhodná. Na základe toho si v podstate ísť do nejakej čajovne, tam si to celé prezistiť, lebo hovorím, tie postupy sú rôzne, že ten čaj by sa nemal zalievať horúcou vriacou vodou, niektoré to má takže e, do 60, niektorý má možno 70 stupňová voda, čiže tie postupy sú tam veľmi e, rozdielne a určite nie sú také, ako to bežne ľudia používajú a ako to majú bežne v takých tých komerčných čajoch popísané. Samozrejme v tých bioobchodoch aj my keď máme, tak sú tu rôzne, už len keď zoberieme firmu Serafín a ajurvedské, tak tie majú rôzne postupy, niektorí sa napríklad zalieva určitou teplotou vody, niektorý sa normálne varí 5 až 10 minút, keď chcete účinok, niektoré sa varia dlhšie. Takže tých návodov je veľmi veľa a teraz povedať jeden univerzálny, no to by sme museli zobrať, že jednu bylinu a mm. teraz presne sa po, o, o tejto byline pobaviť, že ako správne, ideálne variť takýto čaj. Mm. No a mnohí, keď už sa povie čaj, tak väčšinou v zime, lebo majú možnosť chytiť horúcu šálku do uzimených rúk a, a myslia si, že v lete je chladené nápoje a v zime čaj. No, toto je to, čo by sme vedeli vysvetliť. Platí jednoduchá vec, že keď chcem napríklad vonku je zima, tak môžem v zime popíjať tie čaje, ktoré sú tie zohrievajúce, určite je dobré v kombinácii so zázvorom. Ja napríklad, keď som chodil do čajovní, tak v zime, tak tam dávali jogi čaj, to bol taký, že horúci, ale aj pálivý čaj. Samozrejme, ja som poprosil, aby mi do toho mlieko nedávali, lebo niektoré tie čaje sú napríklad z ajurvedy a oni sú zvyknutí, že tam bol pridávať mlieko. Takže ja som poprosil bez toho a v podstate som použil takýto, a takýto čaj som pil teda, keď vonku bola zima, čiže ten čaj, tie korenia ma zohrievali. A nie je úplne optimálne, že idete v zime a urobíte si zázvorový čaj, alebo si objednáte nevie, niekde v kaviarni v zime, že zázvorový čaj s metou a citrónom a ešte med do toho dáte, takže to sú také, že úlety. Ja keď som v zime a je vonku zima a mrzne a cítim, že potrebujem to telo prehriať, no tak si dám čistý zázvorový čaj. Vždy im poviem, že ten tanierik s tými hlúpostiami, taký ten koláčik, medík, citrón, do toho to môžete odniesť. Samozrejme, keď je vonku teplo, no tak si tam dám, môžem si dať metový čaj, čiže keď zoberieme, že meta chladí, ale platí jedno pravidlo. V zime by ste a môžete popíjať jemne teplé čaje. To znamená, ak pijem taký vrelý čaj a poviem, vypijem ho čo najrychlejšie, vy môžete použiť tú teplotu tej šálky na to, aby som si ohrial ruky, ale nie, že ja ho vypojem čo najhorúcejší, lebo ak vypijete veľmi horúci čaj, vaše vnútro sa zavrie a začne chladiť ten čaj, čiže vám vytvorí väčší chlad No a keď chcem eh, v zime či v lete, no tak pijem jemne teplý zelený napríklad čaj, že Araby na púšti nepijú studené, zamrznuté nápoje s dom, že čisté úlety je v, zime, v lete konzumovať, a teraz to tu už máme, že ja sa fakt usmievam, ako ľudia konzumujú zmrzliny, ako pijú studené nápoje, ako si dávajú do toho kocky ľadu, aby sa schladili, ale pritom vytvoria opačný efekt. To telo sa im začne obrovsky prehrievať, lebo musí ten, chl ten studený zamrznutý nápoj zohriať na teplotu 37 niečo, čiže v podstate telo, aby zabudovalo čokoľvek, musí mať optimálnu teplotu plus minus okolo tých 37. A tým pádom ak ja pijem nápoj, čo má 5 stupňov, tak moje telo musí ten nápoj dohriať do tých 37 niečo. Ak pijem veľmi horúci, tak ho musí zase schladiť na tých 37, že toto sú také tie prírodzené zákony tela. Preto to, čo môžem urobiť, je tieto úrovne si strážiť a minimálne už len tým, že budem piť tie nápoje v optimálnom zložení a v optimálnej teplote, tak si výrazne môžem pomôcť, lebo ak v zime pijete zazvorový čaj s metou a je vám zima, tak vaše telo sa pýta, že je mu, je mu zima, prečo chápem, že pije zazvorový čaj, ale prečo otvoril okno, veď tam je meta a meta chladí, takže v podstate to je ako keď doma zakúrite a poviete, jej, už ide teplo a, a potom za sebou otvoríte okno a manželka vám povie, ši beti drahý, veď na čo vetráš, keď sa snažíme tu vykúriť, aby tu bolo teplo. Čiže takto pôsobia jednotlivé tie byliny a preto práca s bylinami, tak ako ste to pekne povedali, je alchímia. Čiže zoberme si aj čínske byliny, aj e, čínske tinktúry, keď sú, alebo nejaké vany, tak uh, oni sú nastavené tak, že to v podstate niekto mal ten dar a naučil, ako správne kombinovať, že aká, aká tá alchymia je. U nás e, klasika, prídete, dáte si čaj, máme bylinkový takýto ovocný a teraz chcete do toho med alebo citrón, takže už vidíte, že tí ľudia sa vôbec do toho nevyznajú. Mm. Len idú v klasickom programe, bylinkový čaj s medom a citrónom je určite na zdravie. Už len keby ste rozobrali zloženie citrónu, že on v podstate vitamín C v sebe ani neobsahuje, alebo minimálne množstvo. Samozrejme tým, že je to klasický citrón, tak je chemický, takže chemizujete ešte do toho telo a vy ho chcete liečiť. Čiže váš organizmus oslabený musí riešiť, že Tuto ma zase zachladili, z, priviedli do tela chemické látky, pečeň musí detoxikovať chémiu a sme v začarovanom kruhu. A na čo to robiť? Je lepšie potom si dať nejaký, uh, nejakú len čistú vodu, ako keď spiť takýto nejaký, nejakú zafarbenú vec. A potlená záležitosť v rámci čajíkov, uh, niektoré tie čipané čaje, to keď by ste zobrali, že Japonca alebo nejakého Číňana, odborníka na čaje, tak oni sa vám budú smiať, že toto, <laughs> toto je zelený čaj, veď to je, u nás je to odpad, že toto... To ste mali zelený len pohár. <laughs> Áno, áno, že toto my vyhadzujeme, lebo toto nikto u nás nepije a vám tu pozmetali z tej výrobnej linky tento prach a, a vy si poviete, ale ja pijem zelený čaj a zdravý a, a, a stal až 8 eur, že to určite musí byť zdravý. Čiže no. toto, toto je úžasné na obchodných taktikách a na takých tých komerčných svetoch, kde fakt dneska keď aj teraz, keď som išiel do práce a videl som ľudí, niektorých ako športujú, ja som si povedal, že fakt, fakt tí ľudia sú takí hlúpi, prepáčením, že oni sa snažia cvičiť 2-3 hodiny e, alebo každý deň behajú hodinu, aby schudli a potom sa posadia k obedu, najedia sa a príjmu taký chaos, že musia na to behať celý deň alebo vypijú niečo, čo im taký istý efekt spôsobí, že to je fakt e, ako proti logickému mysleniu, ale čo už tým, že ľudia nemajú dostatok výživných látok, látok v potravinách a nakupujú to v hypermarketoch, tak jasné, že sa ani nemôžu čudovať, že im ani nedojde, že toto by som si nemala si kúpiť a toto by som asi vôbec nemal piť je lepšie si dať aspoň kvalitnú nejakú čistú vodu mm. a takýmto spôsobom by boli schopní premýšľať, lenže to, čo Matrix stvára s ľuďmi, je dneska dôkaz toho, že ako tí ľudia vyzerajú. No a samozrejme, leto bude čistý dôkaz, že ja si pamätám ako dieťa, keď som išiel niekde k jazeru, tak tam bolo väčšinou všetci takí, že štíhlejší a takí. A dneska sa v podstate na pláži vidíte, že všetci sú ako uh, takí, že uh, vypumpovaní, keď to povieme pekne, že pa, vypapkaní, ako keď uh, táto Janko a Marienka, keď Baba Jaga chcela uh, vykrmiť Janička a ten jej ukazoval, že vždy prštek, aby videla, že či pribral alebo nepribral No a my samozrejme povieme, že je zlá doba. Pozrime si, aká je zlá doba a ľudia ako sa stiažujú, ako je veľmi zle. Ale váha človeka ukazuje, že ten človek je na tom veľmi dobre. Ešte by som dve veci na túto tému chcel rozobrať. Častokrát ono to bolo síce spojené skôr s takým stretnutím sa ľudí pri muzike. Sa spomína ten čaj o piatej, že prečo práve o 5, prečo čaj nemôže byť dobrý aj o 10 do obeda napríklad. Je to aj po tejto stránke e, je dobre mať nejakú ako rituál e, dobu, kedy si ten čaj dávam? Či ráno, či večer? No, časový úsek zase záleží od toho, aký čaj pijem a aký má účinok na ten organizmus a asi čo ja by som vedel povedať k čajom, tak je určite lepšie v zime, keď je vonku chladno, viac piť takých tých teplých nápojov a rôznych takýchto kvalitných čajov. A v lete, keď je teplejšie, kedy sa telo aj viac potí, tak piť viacej vodu, ale také tie, že čaj o piatej, tak to by ste museli hľadať, že prečo to vzniklo. Možno, možno prídete k tomu, že nejaký slávny panovník, ktorého ľudia milovali, mal taký ten svoj oddychový rituál, mm. že mhm. si išiel sadnúť a chcel si a mal rád čaje, no tak si vypil čajík. No a tam možno vznikla nejaká e, klasika, že čaj o piatej a ľudia povedia, no lebo čaj o piatej je zdravý, čiže to takéto ja sa týmto veciam neprikláňam. Keby som chcel vedieť, že prečo čaj o 5, tak začnem v tom hľadať dneska ujo Google nájde všetko, alebo nejaké umelá inteligencia vám nájde čokoľvek a odpoveď na niektoré veci. No tak si predistím, že kde vznikla história, prečo čaj o 5, aké to má účinky pôsobenia, a či to je dobré, či to nie je dobré. A potom ja zvážim, lebo v dnešnej dobe pretlak informácií z každej strany je obrovský a ešte bude narastať a teraz to najdôležitejšie bude v tom sa vyznať. No a čo robí bežný človek, keď je zahltený množstvom informácií a nevie sa v tom vyznať a jeden tvrdí to a druhý tamto a tretí áno a jeden tvrdí, že piť, druhý nepiť, tak ten človek ostane pri svojom štandarde, na ktorý je zvyknutý, lebo nevie sa v tom vyznať, tak povie, ja piť teda fakt budem. Teda. <laughs> No, ešte jednu vec naposledy, ako z tejto tématiky, čo si dovolím povytiahnuť, tak keď sme boli deti, tak e, bol preferovaný hlavne šípkový čaj, aj sa chodili zbierať šípky a potom sa teda e, všetko okolo toho točilo, ale to bolo za socializmu, mne to príde ako taký najpreferovanejší. Čím si vysvetľujete, že dnes, keď sa povie čaj, tak väčšinou zelený alebo so zázvorom? No, v podstate, lebo tak uh, zoberme si, že e, dneska, neviem ako to je na školách, ale my sme to mali normálne ako brigády, že sa zberali šípky. Mm. No a potom Šipkovič, aj keď zoberieme, že... Nosili sme do školy, že potom kto bol najlepší zberateľ a tak ďalej. Áno, a teraz si zoberte, že myslíte si, že by ste tie naše uh, počítačové deti vyhnali niekde šípky zberať, veď a ono to ešte pícha. A rukami to musia robiť. Šibeti, to znamená toto. <laughs> Aj gaštany toto. sme zbierali, ale z toho čaj teda nebol. Tak, takže reálne Jedna z vecí je, že od takých tých niektorých dobrých vecí sa a, odišlo. No a samozrejme, ja sa zabávam, že ľudia si kupujú čaj na, s vitamínom C, pozrite, toto je tisícka alebo takéto, pritom my máme najsilnejší zdroj vitamínu C a to sú šípky. A nám stačí na jeseň sa ísť poprechádzať niekde do prírody, nazberať si, usušiť a vieme prežiť zimu na kvalitnom zdroji vitamínu C, ale kde, veď hypermarkety to všetko ponúkajú, aj čaj tam kúpim, aj šípkovi tam kúpim, aj toto tam kúpim. Čiže to otvorenie úrovni a o otvorenie toho, že všetko všade si môžeme kúpiť, tak spôsobuje obrovskú ľudskú lenivosť a ja, ja v tomto meritku lenivý teda fakt nie som, takže my aj doma máme nazberané šípky, aj v záhrade máme nasadené šípky, čiže prirodzene nám rastú a my využívame tie dary prírody, ktoré máme, čiže preto je toto menej rozšírené. No a samozrejme tým, že zázvor je veľmi silné e, liečivo, čiže je to jedno z takých univerzálnych korení zázvor, kurkuma, škorica, to sú také tri sveté korenia v úvodzovkách, ktoré by sme mali mať doma a môžeme ich používať, lebo oni majú veľmi veľké pôsobenia, čo sa týka nášho organizmu. No takže preto ten zázvorový čaj sa tak rozvinul, lebo viete, ľudia, keď si dali nejaký ten popol v nejakom zabalenom bielom papieriku a vyluhovali to, no tak im to nechutilo, ale zázvorový čaj aspoň je pikantný, keď ho osladím medíkom, tak to má dobrú chuť, kdežto keď si ten popol na, zalejem a osladím medom, no tak to nemá nejakú blahodárnu chuť, no takže asi aj z môjho pohľadu preto sa prešlo aj na to, aj, tie, aj ten metový čaj, že to má aspoň vôňu, to je v mhm. úvodzovkách čerstvá meta v zime, to viete, mm. je úplne klasika, že tá kaviareň má za sebou týchto 12 mesiačikov a vždy, keď potrebuje niekto si objedná metový čaj, tak jeden z tých uh, mesiačikov vyjde, rozžiari, roztopí sneh a vyrastie meta, on si ju natrhá. <laughs> <laughs> My tu v Bystrici nemusíme chodiť ďaleko po šípky, lebo nám tu urobili z ulice jednosmerku, takže šípky pribudli. A to, takéto šípky, ale samozrejme do čaju veľmi nie sú No a ten, kto dnes nechce oslavovať Deň čaju, môže si povedzme zajtra dať iný nápoj, lebo sa spája s tým ďalším dátumom a to nemusíme dlho rozoberať, len tak jednou vetou možno. 22. mája v roku 1807 istý Townsend Speakman vo Filadelfii začal predávať ovocný nápoj s obsahom kysličníka uhličitého, ktorý v súčasnosti poznáme pod názvom limonáda. A aj toto má svojich priaznivcov. A tieto sladké žbrndy, ako my sme to volali, <laughs> tak to je úplne čistý úlet, alebo my keď sme boli deti, tak samozrejme každé dieťa sladkú vodu chcel a mali sme radi, ale tie sirupy a teraz to, čo všetko sa tam predáva. No my sme mali hlavne tie malinovky, žlté, červené boli. To bolo, to bolo naše pitie ako deti. No hej, ale kto? To ste si nemohli len tak hoci kedy kúpiť. No nemohli. A potrebovali ste ešte aj otvárač na to. Takže tohto pohľadu tieto sladké veci samozrejme dokážu narobiť ešte väčší chaos ako nejaký ovocný čaj alebo keď si urobíte nejaký čaj a osladíte medom. Takže tomuto by som sa úplne vyhýbal. A samozrejme, dneska sú rôzne nápoje, rôzne ochutené, rôzne nakombinované, rôzne vitalizujúce, ale tieto sladké strandy to e, nikomu by som neodporúčal, lebo zoberme si, že my máme všetci dostatočné množstvo cukrov, tukov aj bielkovín a nadbytok cukru sa mení na tuk a tuk samozrejme môžete pozrieť, teraz keď bude leto, dovolenky, tak si môžete rátať na jednej ruke, koľko štíhlých a vyšportovaných ľudí tam nájdete. A je rozdiel štíhly a vyšportovaný, lebo sú ľudia, ktorí to majú dané geneticky, čiže napríklad ako ja, ja môžem jesť 5. cez 9. a budem vždy taký prútik a potom sú ľudia, ktorí na sebe pracujú a cvičia a keď sa vyzlečú, tak vidíte tie svalíky. No, tak nejaké... ja tam mám tiež hličky, len sú dobre chránené, obalenie. Ja, no tak ale vy sa už pripravujete na zimu, ale v zime... <laughs> Áno, ten... celý, celý život sa pripravujem na zimu. Áno, ale v zime treba ten kabatik zložiť a tie hličky ukázať, lebo každá... A v dnešnej dobe netreba sa chváliť všetkým ale tie hličky treba, lebo aby videli, že má... <laughs> Ja ich mám v trezore hlboko. <laughs> Ne, no, no, tak ale treba aj vytiahnuť. Tak keď nie, tak minimálne, keď pôjdete na pláž, tak si vyťahnite tie zlaté tehličky vedľa seba, normálne na tú deku si poukladajte mm, na mm, každý mm, rok. Keď tak lážo plážo, ale na pláž veľmi nie. Tak, to je nuda, to je nuda, tam prídete iba ležať a to človeka nebaví len ležať. Nie, veď tam budete plávať. No a no, tie takto. zlaté Uh-huh. A tie zlaté tehličky normálne na deku si položte, veď žijete na mhm. Slovensku. To, to vám tam určite Ja si ostane. ich beriem zo sebou aj do bazéna. Skočíte a, a, a už som na dne. Hm. A už ste na dne. No, takže a to nemusíte. To, to stačí ísť zvonku a väčšina Slovákov je na dne No. A, a samozrejme všetci chlapi sú vždy na dne, takže... <laughs> Ja obdivujem tých, ktorí dokážu na vode plávať. Ja som bol vždy jak sekera a tie nohy som tam nevedel udržať, vždy sa to potápalo dole. No, Viete, to, a niektorí si je... lahnú a, a, a ležia na hladine. To je ako tie pavúky, No, ale čo to chodia. vy musíte si uvedomiť, že tie tehličky musíte doma nechať. Ale to aj bez tehličiek som to tak mal, že som nikdy sa nevedel položiť na tú hladinu a len tak si ležať a, a, a tiež stále tie nohy museli klesať pod vodu. No, tak treba ísť e, do e, vody, kde je viac soli, takže to mm -hmm, vás mhm, viac Asi bude tak. Mm -hmm. Ale alebo, alebo jeden z typov, čo ste mi dali ako darček, tak bola, že mladá pani sa ide kúpať a hovorí, myslím si, že by som mala asi trošku schudnúť. A kamoška sa pýta, že prečo si myslíš? No, lebo keď som sa chodil kúpať, tak mi doma nevošla aj voda, teraz už nevojde, takže... Mm, <laughs> ale aj s tou minerálkou to bolo svojho času také, že ste to vedeli otvoriť taký tí šikovnejší, keď sa otvorili dvere, tak tam v zárubní, kde sa za, zvyčajne zapadne ten jazyček z dverí, len vám nesmel nikto s tou e, minerálkou pohrkať. Jasné. <laughs> No, tak toto tak robili také finty, že zasekal a môžeš mi to otvoriť a to potom mali ste Nápojový koktejl. Spontánne. <laughs> Áno, bolo šampanské z toho skoro. No, dalo by sa povedať, že asi sme toho aj o čaji porozprávali celkom dosť. Jedna vec zásadná, najbližšie by sme sa mali počuť v pondelok vo večernom termíne. To budeme mať e, dátumovky, no budeme mať. Ja aktuálne zistujem, že momentálne nemáme nič, takže tí, ktorí by to prípadne chceli obohatiť o svoje príbehy, tak budú mať možnosť sa aj veľmi rýchlo dočkať toho, že by sme sa im mohli povenovať, tak snáď to nebude len o tom, že budeme rozoberať eh, podobne ako dnes nejakú tému, ale že sa povenujeme aj poslucháčom. Aktuálne tu mám mail od Lenky, aby sme ho neodkladali veľmi. Píše nám nasledovné, mám 51 rokov, a od útleho detstva trpím autoimunitným chronickým zápalom celého tráviaceho a vylučovacieho traktu. 7 rokov mám veľmi bolestivý chronický zápal močového mechúra, časté močenie, malú kapacitu močového mechúra, maximálne 50 ml. Bolesť zhoršujú potraviny ako sú strukoviny, ovocie, kapusta, orechy, semená, cesnak, kvásnice, listová zelenina, olej, mlieko, korenie. Čo mi môžete poradiť? To je jej jej otázka? No, ideálne by bolo e, sa spojiť a rozobrať celý váš jedálniček, lebo ak máte chronický zápal celého tráviaceho, čiže chronicky to trvá dlhé roky, tak z pohľadu napríklad čínskej medicíny, tak to je presne o tom, že tam máte nadbytok jín energie. Čiže tam treba rozobrať, čo všetko papáte, lebo je to ako pri tom čaji, tak je to aj pri potravinách. A v tomto prvom kole, čo by som vám odporúčil, prestať jesť úplne všetko ovocie, lebo ovocie obsahuje veľa cukru, je veľmi jinové a je zápalové. A prešiel by som len na zeleninu, Zeleninu by som konzumoval len v teplnej úprave, nejedol by som ju surovú, lebo aj surová zelenina je jin, čiže môže spôsobovať chlad a keď mám veľa chladu, tak sa to premienia na zápal. To, čo by potom vedelo ešte pomôcť, je samozrejme nekonzumovať žiadne sladkosti a žiadne mliečne výrobky. No a potom si zaviesť silné vývary alebo gonži kaše. Keď neviete, ako sa robia silné vývary alebo gonži kaše, tak si dajte elementy zdravia.sk. Tam sú uh, postupy, ako variť gonji kašu alebo dlhovarenú polievku a dlhovarená polievka je pre vás, že keby som vás z tohto stavu chcel dostať, tak minimálne 100-hodinovú polievku by ste jedli každý deň, gonži kaše, varenú zeleninu. Ja som mal napríklad jednu klientku, ktorá skoro nič nemohla jesť, že ona ostala iba na suchároch a ešte niečo. A keď sme zaviedli gonži kaše, tak behom e, dvoch týždňov ona prišla taká nadšená, že trikrát do dňa už môže normálne jesť. Samozrejme jedla ešte menšie porcie. Prečo? Lebo ak máte zápal tráviaceho traktu, tak je to, predstavte si, ako keď máte vyhasnutý, vyhasnutý, e, vyhasnuté uhlíky v krbe a vy sa snažíte tam prikladať drevo. Ale uhlíky nehoria, alebo len je tam malé množstvo a dávate veľké poleno, to vám nerozhorí. že vy musíte preto v rámci toho trávenia, aby sa naštartovalo teplé, teplé, teplé, aby to bolo malo veľa, aby to bolo dlhovarené, aby to malo viac tepla, viac energie a celý systém vie prirodzene naskočiť. No a samozrejme, kým nenaštartujete trávenie, tak je zbytočné čokoľvek opravovať, lebo čínskej medicíny sa hovorí, ak vám nefunguje trávenie, môžete mať spustu zdravotných problémov. Čiže prvý krok je naštartovať trávenie, Môžete si napríklad skontrolovať jazyk, keď vyplazíte jazyk pred zrkadlom, tak podľa mňa jazyk bude biely, možno ryha v strede, potlačené zuby. Hlavne, aby tam bol ten jazyk. No, jazyk tam určite bude, a, ale to sú všetko prejavy chladu a jinu. Takže preto treba urobiť ako keby v prvom kole toto. Ak by ste to chceli poupratovať, treba sa spojiť cez elementy zdravia a dohodnúť si termín, pobavíme sa, ako optimálne to nastaviť a ktoré tie potraviny tam môžu byť, nemôžu byť, lebo ja čo vám, aj keď vám kurzy varenia, tak som ešte sa mi nestalo, že by niekto prišiel na kurz varenia a povedal, pán Planeta, ja si doma tak varím a teším sa, ale, že som na, objavil nové ko kombinácie. No ja tiež lebo... varím, varím a zrazu zistím, že pečiem. Áno, napríklad. <laughs> sa pozabudnem a, a už to dymí. A v tomto prípade to funguje tak, že väčšina ľudí zistí, že aké všetky detaily ovplyvňujú to, aký účinok to jedlo bude mať na telo, lebo je veľmi rozdielne, ako pripravujete zeleniny, ako sa robia šaláty, ako sa napríklad zelenina krája. A niekto teraz si povie, no tak to je čistá veda. No jasné, že je to veda, ale keď ja som napríklad chcel sa naučiť zdravo stravovať, tak som to nerobil z kníh, tak som sa prihlásil na kurz a navštívil som 5-6 kurzov o varení, aby som pokopil, rôzne pohľady na to varenie a na základe toho už som potom vedel tie veci aplikovať vo svojom živote, ale nemôžem si zobrať, že teraz prídete do nejakého knihkupectva a tam máte 20, 50 kníh o varení a každá vám bude hovoriť, že ja som prišiel na to, ako byť zdravý. Ja no som herci, prišiel... tí sú najlepší v tomto smere, oni vedia variť. No a úplne najlepšie, hej, keď nejaká... Zdena Studenková, Kamila Magálová a tak ďalej, a tam Marcela Lajferová, no, speváčka. No a, a tam sa treba pozrieť, že akú oni majú výkonnosť. To znamená, že vedia uvariť jedlo, to je jedna z veci, ale druhá z veci je, že akú majú výkonnosť, to znamená, že ako človek zvláda fyzickú záťaž. A toto je jedna z ďalších dôležitých vecí, čiže takých tých kontrolných mechanizmov, na to, ako to fungovať a aby my sme boli zdraví je veľmi veľa a, ne, mm. a po, kuchárky, keď budete mať také, tak používajte ako inšpiráciu a ja keď som občas si pozeral také tie kuchárske nejaké relácie, tak som sa na aj, to Aj vaša vám, mama vie variť lepšie ako vy? No, takže moja určite, moja určite, hej. Čiže toto je napríklad jeden z, jedna z takých relácií, že čistý úlet. A teraz tam sedí šéf kuchár, ktorý je e, o väčšinou obezný a on vám hodnotí jedlo, že či ste ho urobili dobre. A hlavne rýchlo, to musíte rýchlo robiť. To je, a hlavne, samozrejme aj rýchlo, ale on potom hodnotí že či to mesko je dobre prepečené, ako to na tom tanieri vyzerá, mm. akú to má štruktúru, ale zásadnú vec, akých kvalitných súrovín to, mes, to jedlo je urobené, to vôbec nerieši. To znamená, takýto človek, e, keď e, napríklad je, má nadváhu, tak on určite cez chuťové pohariky nevie úplne rozoznať, že aká kvalita, aké bylinky sú tam a že či to je eko alebo či to je komerčné korenie. Čiže toto všetko, to je ako keby ste prišli na, k autu a teraz vám niekto pri, privezie auto a má krásny lak a vyzerá krásne a otvoríte vnútro a poviete úplne super, ale nepozriete sa, aký to má motor, že to nenaštartujete a vy keď ho naštartujete, tak dym taký, ako keď buchne, buchnú mochovce, to znamená, v tomto prípade to nikto z tých šéf kuchárov vôbec nerieši. Oni riešia, samozrejme, nejdem zase všetkých hádzať do jedného vreca, ale bavíme sa o tých základných nejakých komerčných kuchárských show, že tam sa rieši výzor a chuť, ale vôbec, ale vôbec sa nerieši kvalita. A kým sa nezačne riešiť kvalita súrovín, že zoberme si, že Michelinská reštaurácia, keď pozriete niektoré tie filmy, že Michelinských kuchárov, a, tak on ráno ide na tržnicu a on si vybere zeleninu, on si vybere suroviny, pýta sa, že či tie ryby sú čerstvé a on si to tak všetko, ten šéf kuchár vyberie, dá si to doviesť do hotela alebo do reštiky, kde pracuje. A toto je taký, že správny šéf kuchár a nie, že mi niekto niečo dovezie a ja si teraz, samozrejme, Môže byť aj to, že my tam do tej reštaurácii dovezú, ale ten šéf kuchár to skontroluje, aby vedel, že varí z tých najlepších surovín. Čiže toto sú veľmi veľké rozdiely a nie, že urobím si rezen s brusnicami, no to je aká pecka, alebo teraz takáto o- omáčka a k tomu musia ísť brusnice, že to tak obohatí to jedlo, ale základné kombinácie vo výžive platia, že Napríklad ovocie by sa nemalo kombinovať s žiadnou bielkovinou, malo by to byť väčšinou samostatne, a, ako keby, lebo je to dezert, nemalo by sa to takto kombinovať, že ovocie je meso alebo nejaká živočišná bielkovina a ani ideálne ani rastlina, že napríklad fazula s e, brusnicami, to tiež je čistý úlet, takže to nie je len o tom, že či to je vegan alebo, alebo mesový, ale určité kombinácie v rámci zdravia sa vôbec nehodia. Je to ako keď uh, vegán si naberá jedlo, my máme v Bratislave food vo Fresh Markete živú planetu a občas tam príde človek a on povie, ja si vyberám vegánske jedlo, vyberie si vegánske jedlo a teraz toto máte čo? to je výpek z kuráťa, eh, kuraťa, môžete mi to tým poliať a teraz vy sa len na ňo tak pozeráte, že on si vyberá vegánske jedlo a polieva, polieva si to výpekom, alebo nabere si, že ja som vegán a teraz aký máte polievku, že vývar eh, z eh, kostí alebo kuracích alebo hovedzích a on tak si jeden zoberem, takže to tak len pozeráte, čo ľudia kombinujú a čo o sebe tvrdia ale reálne určité veci sa nekombinujú a zase je to o tom, že si ušetrím energiu pri trávení, lebo základ je, že my jeme preto, aby mali sme dostatok energie. My aj pijeme nápoje preto, aby naše telo energeticky fungovalo. A ak ja to zle kombinujem, čiže pijem nekvalitný čaj, jem nekvalitné jedlo, mám nesprávne kombinácie alebo prekombinované jedlo, toto všetko spôsobuje, že míňate ďaleko väčšie množstvo energie a na záver treba si uvedomiť, že my každý sme dostali e, určité obmedzené množstvo energie na tento život. Takže niektorí ľudia si skrátia život o 40, 50 a viac rokov len tým, že zle kombinujú, zle popijajú nápoje, e, zle ich pripravujú, čiže pri tomto všetkom strácajú energiu a to sa ešte nebavíme. O strese, o napätí, o vzťahoch, o prostredí, v ktorom spíme, čiže tých faktorov, ktoré na nás vplýva je veľa a múdry človek postupne si tie veci vylepšuje a ten bežný sa len čuduje, že je neuveriteľné. Normálne po 15. poldeci mi prišlo zle, tak už viem, čo budem robiť. Budem piť len 13, lebo to dovtedy <laughs> je OK. Čiže to je taký slovenský pohľad na zdravie. Mm. Tak ono by bolo zaujímavé si posedieť aj nad tými kuchárskymi knižkami, lebo vychádzajú všelijaké možné anticholesterolová kuchárka, alebo ako chutí orient, ehm, ako grilovať zeleninu a varíme s histamínovou intoleranciou, tam dokonca už tri diely vyšli a takto by sa dalo pokračovať, je toho neúrekom. a zrejme nie všetko ehm, je, ako sa zvykne hovoriť, s kostolným poriadkom. No všetky tieto návody sú len o tom, že niekto mal nejaký problém, a teraz našiel cestu, aby ke pri určitom probléme, napríklad histamín, histamín je len vyššia, vyšší level bezlepkovej diety, to znamená, že ľudia jedia sladké mliečne pečivo, tým pádom si oslabia tenké črevo, tenké črevo potom začne byť alergické na lepok, takže máme bezlepkovú dietu. Čo urobia bezlepkový? E, jesť bezlepkové lepkové chleby, ale stále sladkosti bezlepkové, pečivo bezlepkové stále jedia, samozrejme mliečne takisto, takže čo urobili? To je ako keď uh, podvádzate manželku verejne, no tak teraz ju podvádzam tajne, že nestretávam sa e, so susedou hneď vedľa, ale ide, chodím s ňou do hotela. Takže čo som zmenil? skoro nič. No a histamín je len vyšší level bezlepkovej diety, čiže telo sa naštvalo a povedalo, nepochopil, stále je hlúposti, no tak to posunie do vyššieho levelu a to je histaminová, ale to je stále ten jeden istý problém. Je tam problém so zápalom v tenkom čreve a ľudia by nemali jesť sladké mliečné pečivo, keď sa chcú z týchto problémov dostať. Bodka. Nie, že viem presne, čo mám jesť a teraz musím si strážiť, toto má viac histamínu, toto má menej, toto je ohriate, toto nie je ohriate. Ako by klasik povedal, neriešil som včera vedu, dopracoval som sa dnes až k vredu. A to by mohla byť pomaličky bodka za tým našim dnešným rozprávaním. Ako som už povedal, v pondelok večer by sme mali riešiť dátumovky, takže je to výzva pre prípadných poslucháčov, ak prejavia dôveru v našu svetovú stranu, tak budeme veľmi radi. A opäť by mali byť teda tajomstva zdravia prítomné v našom vysielaní. Pre dnešok ďakujeme Petrovi Planietovi. Ďakujem veľmi pekne samozrejme slobodnému vysielaču aj poslucháčov. A keď vás určité veci alebo témy budú zaujímať, alebo určité názory, kľudne nám napíšte, pozrieme sa z takého toho iného úhlu pohľadu, preto sme to aj nazvali, že tajomstva zdravia, že sa pozeráme z iného pohľadu na to, ako sa možno štandardne človek nepozerá a základ je, myslíte na to, že za, zdravie máte len jedno, život máte len jeden. Takže nikto nie je zodpovedný za to, ako, ako budete so svojim zdravím a životom narábať. No a samozrejme, ak budem narábať dobre, tak prirodzene by som mal žiť vo vitalite do 120 rokov. Ak nenarábam dobre, no tak ten život si skrátim o niekoľko rokov a posledná fáza života je o utrpení a tajomstva zdravia sú od toho, aby ste sa do tohto procesu posledného štádia života nedopracovali, ale aby ste sa dopracovali, že mladá, mladý, vitálny, v 90 beha po kopcoch, užíva si život, užíva si a všetko, čo mu život prináša. Takže tam majú smer tajomstva zdravia. Čiže pekný deň ešte vš prajem všetkým, ktorí na sebe pracujú. Tak, a tešíme sa v pondelok večer. Do počutia, pán Planeta. Do počutia. Dnes to bolo hlavne o čajoch, tak to aj pesničkovo ukončíme. On vie páliť, vie aj hriať, ale hlavne nech máte spokojnosť na duši z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. Pobíjam horúci čajíček, popálim si na ňom jasíček. Popíjam horúci čajíček, popálim si na ňom jasíček. Jasíček môj, pred horúcim čajíčkom ty stoj. Oj, oj, oj, oj, jasíček môj, pred horúcim čajíčkom stoj. Jazyček ten mi nepostal, všetok čajík sa naň vylial. Jazyček ten mi nepostal, všetok čajík sa naň vylial. Joj, joj, joj, joj, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom ty stoj. Oj, oj, oj, oj, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom stoj. Teraz je celý červený, jazyk na cukru spečený. Teraz je celý červený, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom ty stoj. Oj, oj, oj, oj, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom stoj. Teraz chceš ty môj jazyček, zelený šampus a ľadiček. Teraz chceš ty môj jazyček, studený šampus a ľadiček. Oj, oj, oj, oj, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom ty stoj. Oj, oj, oj, oj, jazyček môj, pred horúcim čajíčkom stoj.